สับคำพ้อง สามพันคำ ชุดที่ยี่สิบ คำที่หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งถึงสองพัน appearance การปรากฏ โรงรถ garage charge คิดราคา เสื้อผ้า garment admiration การชมเชยไม่เลย none dull หัวไม่ไวใครใคร anyone gun ปืนหรือกระบอกลวงหลอก deceive grieve โศกเศร้าข้อเท้า ankle button gradum, ควบคุม control scold ตำหนิมีสติ conscience desert s ละทิ้ง แอบไปยุ่งกับผู้หญิง womanize mine เหมือง นักการเมือง politician population ปวงประชา เก็บรักษา preserve nerve ประสาท อนุญาต permit private ส่วนบุคคล เป็นที่นิยมของประชาชน popular whisper กระซิบ What to dip? Stock. Cock. ไก่ตัวผู้เช็ดถู scrape cape แหลมเน็บแนม pinch spin ปั่นกรอ ห้ามล้อ break deck ดาดฟ้าเรือ ความเหลือเฟือ excess replace เอาคืนที่ ความซื่อสัตย์พักดี loyalty lately เร็วๆนี้ ที่ at flash แสงเป็นประกาย โหดร้าย cruel conscience สติ blame กล่าวโทษ ความรุ่งโรจน์ glory electricity กระแสไฟฟ้ายา drug instruct สอน mass past ผ่านขนาน parallel ornament เครื่องประดับยอมรับ accept behave ประพฤติ จับยึด seize succeed ทำสำเร็จ รวมเบ็ดเสร็จ total vessel ภาชนะ ขณะ while butterfly ผีเสื้อ ถือหางเสือ steer เมียเพียงแต่เท่านั้น ประกัน e n s u r e tour ทัศนาจร กลอน poetry military การทหาร ข่าวสาร message marriage การแต่งงาน เครื่องตกแต่งบ้าน furniture former ก่อน ton block fork ซ่อม bum fort port เมืองท่า มีค่า precious nervous ประหม่าจนประสาทเสีย กวนคนเขี่ย stir เพอแต่ละ ชัยชนะ victory trustworthy น่าไว้วางใจ ร้องไห้ weep relieve ปลดเปลื้อง แตรทองเหลือง trumpet r e d ทำให้หมดไป ภายใต้ beneath seed เมล็ด ใบเสร็จ receipt speech สุนทรพจน์ยางรถ tire upper ด้านบน เครื่องยนต์ motor mixture ยาน้ำผสม ในร่ม indoor jaw ขากรรไกร ภายใน inward awkward งุ่มง่าม การสอบถาม inquiry likely มีท่าทางว่า เวทมนต์คาถา magic อ้างสิทธิ claim